Da li je dozvoljeno klanjati ženi u pantalonama? Da li je dozvoljeno ženi ići na hađ bez mahrema? To je za doktora pitanje. Nema veze, to je... Ja mogu na to ženska odgovarati Normalno da žena se e, ne može prispodobljavati, ne može oponašati e, muškarce. Dakle, pantalone su od e, odjeće muškaraca, tako da kao što ih neće nositi uobičajeno, tako neće posebno ni u namazu ih nositi. Dakle, to je, to je e, princip vezan za, za zaklanjanje pantalonama. Što se tiče e, e, obavljanja, hađa ženi, kaže hađi ili umru, bez mahrema. Ako umre, svakako da, ovaj, oko umre žena neće otići na umru bez mahrema, E, ali što se tiče hađa ulema se oko toga pitanja e, ima dva mišljenja e, ono što je ono što je jače u ume pogledu da islam stavlja uslove za hađ ti uslovi su ezadu znači, da žena ima obskrbu i da ima prevozno sredstvo i da je slobodan put u tome se dodaje treće a to je u svakom slučaju i da postoji mahrem, osobito u uslovima u kojima danas žene ovaj idu na hađ gdje ima e, oko 2 ili 3 miliona e, osoba koje učestvuju u hađu gdje je žena podložna e, raznim teškim situacijama i tako dalje. U najmanju ruku ne preporučuje se da žena ide na hađ bez svoga mahrema. A ovo je i tehnički riješeno tako što danas ne izdaju vize bez, bez mahrema. Dakle, potrebno je e, vjenčani list dostaviti ili drug, e, drugo nešto što ukazuje na to da žena ide sa, sa mahremom. Zaista vidjeli smo iz iskustva godinama obavljajući hađ da e, je ženama, da ženama ne mogu žene priteći u pomoć u takvim situacijama. Na takvim situacijama je potreban mahrem zaista da bude u ženi i razboli se i tako dalje.